o'z Rabbini tanimay yashaydi ekan ba'zilar. Shu gumrohlik ichida yurganlarga nimaday? Yo'lboshchisi Muhammad Qur'on tursa oldida jaholatda tamtirab yurganlarga nimaday? Shariatga bo'ysunmay nochilik qilib o'zicha cheklangandan cheklanmay yurganlarga nimaday? Qur'oni Karim so'zini tinglab boqmayam tehi kibr qo'yib o'ziga yurganlarga nimaday? Amr Әмір мағрып қылса әгер бірі яқшы ниетте залым кәбі қапақны түргәлләргә немедей. Нәхи мүнкәр әсқатмай кіріп шайтан кейнігә иблис үшін хизмәт қып юргәлләргә немедей. Неме булыр алым деп ахиретне ойлымай, бейғәм яшап халават сүргәлләргә немедей. Әслимәмді өзіні яратқан шо Раббіні ва дариха имансыз юргәлләргә немедей. halal haram bayani enik tursa Qur'onda yiroqlashmay haromdan yurganlarga nima dey? Nijosatga ulashgan chivin kabi satlishib, shu haromga o'lishib yurganlarga nima dey? Televizorga tushukda qarab tangdan kashkicha shahvoniylik huzurni surganlarga nima dey? Dilbuzurni ko'rishga vaqti barmish va lekin ibodatga cho'li yo'q yurganlarga nima dey? Qisqa qilsam so'zimni qalbi islom nuridan nesivisini olmagan taygan iymon yo'lidan ussuz qilib tursimi o'zi daryo lividan oshu shaqi baxtsiz kishilarga nima dey? في الأمن بوادينا يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا طلعت بالعدل حضارتنا وأنا